بوك تو Doksan bir. واحد وتسعون Ki'li yan cümleler. الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Hava belki yarın daha iyi olur. ربما يتحسن الجو غدا. Bunu nereden biliyorsunuz? كيف عرفت ذلك؟ Daha iyi olmasını umut ederim. أتمنى أن يتحسن الجو. O mutlaka gelecek. سيأتي بكل تأكيد. Kesin mi? هل هذا أكيد؟ Geleceğini biliyorum. أعرف أنه سيأتي. O mutlaka telefon eder. سيتصل بالتأكيد. Sahi mi? حقا Telefon edeceğini zannediyorum. أعتقد أنه سيتصل Bu şarap muhakkak ki eskidir. من المؤكد أن الخمرة قديمة Bunu tam olarak biliyor musunuz? أتعرف ذلك بالضبط؟ Eski olduğunu tahmin ediyorum. أخمن أنها قديمة. Şefimiz yakışıklı. رئيسنا في العمل يبدو وسيما. Öyle mi buluyorsunuz? تعتقد ذلك؟ Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. أرى أنه وسيم جدا. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. من المؤكد أن الرئيس لديه صديقة Gerçekten inanıyor musunuz? أتعتقد ذلك حقا؟ Bir kız arkadaşı olması muhtemel. من الممكن أن لديه صديقة